أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala uzvišenom stvoritelju Neka je salavat i selam Rasulullahu sallallahu alaihi wa sallam Njegovoj časnoj porodici, vrlim ashabima I svima onima koji slijede uputu Islama do sudnjega dana Gospodaru naš Molimo te najvećim imenom Tvojim Da nas počastiš Da nam pokornost Tebi bude draža od vode kada smo željni da nam bude pokornost tebi draža od svega na ovome svijetu i počasti nas svakim dijelom koje približava tebi i tvojoj nagradi. Amin. braće i sestre, na samom početku, kao što smo uobičajili, zamolio bih vas da se sjetimo Fatihom ili dovom imama Buharije, čiju hadijsku zbirku čitamo. Vida fatih Nastavljamo čitati knjigu o znanju. Nastavljamo se družiti sa hadisima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i pokušavamo ako Bog da u svome životu što više ovih sadržaja koje imamo u hadisma Rasulullah, što više tih sadržaja da živimo u svome životu. Znanje, vi to znate, braćo i sestre, je nešto što je ili argument nama ili argument protiv nas. Čovjek može imati znanja koliko drugi nemaju. Međutim, ukoliko ne radi po onome što zna, ta osoba sama u sebi ulaže Mi zbog toga pokušavamo uz Božiju pomoć da naučimo one stvari i one osobine koje su bitne svakom vjerniku i vjernici u životu da, da ih ima. Jer ljudi od nas gledaju te osobine, gledaju na koji način se mi postavljamo, na koji način onaj reagujemo na neke stvari koje se dešavaju oko nas. I kada gledate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, prvi ljudi koji su primili islam i koji su se odazvali gospodaru, bili su oni koji su najbolje znali Rasulullah. Danas imamo tu jednu pojavu da prvi ljudi koji bježe od islama su oni koji u svojim porodicama imaju nekoga da praktikuje islam. Koji imaju nekoga koji im je argument zašto ne žele da budu u toj tu dosta ponašanje naše ima svoju zasluku. Mi često krivimo druge, kažemo ne razumiju, kažemo neće da čuju, neće da saslušaju. A u isto vrijeme ne gledamo na koji smo se mi način prema njima ponijeli. Danas sam bio sa ahbabima na, na dženazi, jedan od naših ahbaba koji redovno dolazi na halku, mati mu je preselila. I subhanallah, pa vi vidite, Vidite onaj hadis Rasulullah sallallahu alaihi kada insan umre kada insan umre pa gospodar dadne Rasulullah rekao da mu na dženazu dođe sto ljudi muslimana Allah će dati na sudnjem danu da mu oni budu zagovornici Subhana sto ljudi znači da je ta osoba uspjela u svome životu jel, činiti toliko dobro da je sto muslimana reklo ja odo da je ispratim ja nisam znao tu ala rahmetile čestitu ženu znao sam ju sina, odnosno sinove, znao sam svu trojicu. To je ljepota bilo vidjeti, subhanallah. Pa dženaza velika, gotovo svi dženaz planjaju, svi namaz A nekad se desi, pogotovo na ovom groblju, kako se zove ovo? Nije ovo... Gdje izvan Sarajeva se izađe. Blakovo. Allah mi dragog tuga te dođe ti da ostaneš čitav dan samo dženaze da ljudima klanjaš. Dođe Efendija jedan insan pored njega. Nema nikoga da ženazu klanja. Tuga. Što kaže ona jedan klanjajte prije nego što se vama klanja. I zbog toga vi znate kada se dijete rodi, mi muslimani i muslimanke, prvo što uradimo je da to malom djetetu, djevojčici ili, dječaku proučimo ezan na desno uho i kamet na lijevo uho. Od sunneta Resulullaha sallallahu alaihi i kad odlazimo sa Dunjaluka, odlazimo opet kako kroz namaz. Poglavlje koje ćemo ako da danas pročitati, samo ćemo jedan hadis, jeste babu al-huruđu fi talabil ilm. Poglavlje izlazak radi traženja znanja. Mi, alhamdulillah, danas nekada možemo dovoljno da upalimo računar, već smo izašli da tražimo znanje, jel tako? Međutim, ono na čemu insistiram, jeste da pored znanja jednih od drugih uzimamo lijepa ponašanja. Jer čovjek koji uzme znanje na način da nije vidio kako se ono pretače u stvarnosti. Je jednak poput onoga hirurga završio mladić medicinu i dao mu nož odmah da sjeći. Ne može odmah sjeći. Šta prvo radi? Gleda na koji način se operacija radi. Isto tako vjera. Vi gledajte Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Pogledajte njegovo ponašanje i samo ništa drugo ne trebaš raditi. Samo uporijed sa sobom. Ako hoćeš da znaš da li je neko tvoje djelo dobro ili ne, samo zamisli da li bi Resulullah u tom, u tom halu i u tom stanju mogao vidjeti. Lakad kana fi Rasulillahi hasana. Zaista je vama u Resulullahu najbolji uzor. Jedan ahba, pobožan. Ti kad ga vidiš, to je čovjek koji nema dana da, da se ne druži sa kad ga vidiš, vidiš da je insan koji drži do vjeri. Zajedno stanujemo, na put smo, svi mi se javljamo suprugama, jedino on neće. Kaže, što ću joj se javljati? Mrskom. Pa šta je to, vam plati 5 maraka, deset kupi, karticu nazovi, bit će joj drago. Ne mogu ga slomiti, sedam nas u stanu, svi mi pričamo, onaj, nema šanse. E, neće pa neće. Tvrdoglav. I ovaj, jedno veće ja skontam, onako jedan detalj, inako ko sam sa sobom pričam, a on je, subhanallah, kad ga vidiš Allaha spomeniš, šta insan je? Znaš kako I Allah mu fizički dao da je lijep, a i vidiš na njemu nur, vidiš mu na licu nur, ali džaba, malo ima osorosti neki. Ja kažem, ja subhanallah, ovom ja govorim njemu, napravim situaciju, zamisli da je Resulullah sallallahu alaihi sallam sa nama sada a da je Hazreti Hatidža ili Hazreti Aisha tamo u Mekki Medin bilo bili se Resulullah sallallahu alaihi sallam javi. Čisto da joj kaže, dobro sam, zdravo sam, avion je lijepo, on se nije ni javio da kaže da avion sleti. Kaže on, samo pogleda u mene izađe preko vrata. Nakon da sam još gori belaj napravio Nije malo prošlo, on se vraća, kupio karticu. Kad ti skriv. <laughs> A kaže, alhamdulillah, privatna krivicu. Znači, gledajte sam, mjerilo vam je lako. Kad god vidiš sebe u nekoj situaciji, a nisi siguran da li je ona dobra ili loša, samo zamislite da li bi Rasulullah sallallahu alaihi sallam, da li bi njegove čestite Hanume, Hazreti Hatidžu, Hazreti Aishu, Hazreti Seudu, Hazreti Hafsu, da ih ne nabrajam da li, bi ona bila u toj situaciji? Kod nas ljudi uvijek gledaju u Dunjalku one koji su bolji od njih, a u ahiret oni koji su slabiji od njih. Mi uvijek gledamo, znaš, gledaš ko ima bolje auto, bolju kuću, a ne gledaš onoga ako više klanja, ako više sadako daje. Znači, babul huruđi fi talebila, jedan od, od izlazaka radi traženja znanja, ako Bog da, bude i ovaj dolazak ovdje. Da nas Allah, dragi, počasti da budemo od onih koji su iskreni u svim svojim djelima. Dalje kaže Imam Buharija u naslovu ovoga poglavlja Warahale Džabir ibn Abdillah Otputovao je Džabir ibn Abdullah Mesirate šehrin Put dalek mjesec dana. Vi znate da putnik za tri dana priđe otprilike 80 km. Znači, podije, znači ovo bi bilo tri dana 80 km puta 10 otprilike 800 km. Otišao je kod Abdullaha ibn Unisa fi hadisin wahid. Samo da ga pita za jedan hadis Rasulullaha. sallallahu Znam tu želju. Znam neko da bi čuo jedan hadis Rasulullaha. Ode je 800 km. Kaže kupio sam kartu oda. Gdje ćeš kaže oda da čijem jedan hadis. Pa kaže gdje ćeš kaže u Beč. Ne znam, ili oda u Istanbul. Subhan. To je, to je želja. Kad insan ima želju. Ovaj Džabir ibn Abdullah Nekada ćemo ako Bog da neke detalje podijeliti vezano za njega. Kaže se u ovom hadisu hadesena, znači imamo naslov poglavlja, izlazak radi traženja znanja. Hvala dragom Bogu pa smo i mi izašli iz svojih kuća umorni. Ojutro strka frka, nije čovjek ni stigao ni ući u kuću odmah. Obaveza uvijek više nego vremena trči. Da hadis Rasulullah sallallahu alaihi čuje. Znači prvo izlazak radi traženja znanja. Drugo, odmah iza znanja kaže Otputova je Džabir ibn Abdullah mjesec dana putovanje kod Abdullah ibn Inisa kako bi čuo jedan hadis. Ja sada ide hadis poglavlja. Znači hadis koji imam Buharija spomenuo ovdje kaže حدثنا أبو القاسم خالد بن خليل قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثني الأوزاعي وأخبرنا زهري عن عبد الله ابن عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس سند حديثة ide ovako Ebul Kasim Halid ibn Halih od Muhammeda ibn Harba, od Euzaije, od Zuhrija, od Ubejdullaha, sina Abdullaha ibn Utbe, sina Mesauda, od Ibn Abbas radijallahu anhu. Hazreti Ibn Abbas, ennehu tamara huwa wal hur ibn Qajs, da su se on, subhanallah, i hur ibn Qajs, ibn Hisan al-Fazari, raspravljali, odnosno razgovarali fi sahibi Musa. Ovo je zanimljivo, spominjem to često. Kažu kada je stotina godina pred pad Endelusa, neprijatelji su slali izvidnice. Pa kaže, idite, vidite kakva je, kakvo je stanje među, među muslimanima u Endelusu. Pa kaže, došao je špijun uhoda i kaže, vidi dvojicu ljudi kako se svađaju. Ono, raspravljaju se kaže ovaj nije tako, ovako, ne, nije, nije kao što ti kaže. A pa dobro, kaže ono ko čega se raspravlja Kaže, naučili smo na pamet Buhariju i muslima. On kaže da ovaj hadis u Buhari, ja kažem da je u muslim. Kaže, uhoda vratite se. Ovi su se posvijetili vjeri, posvijetili se onome što im je dobro na ovome i budućem svijetu. Nakon stotinu godina, pred sami pad, opet uhodu šalju. Kaže, dolazi kod dvojice mladića, isto raspravljaju se jedan drugom za vrat skaču. Kaže šta je bilo? Kaže oko čega se raspravljati? Kaže on kaže da njega voli, ja kažem da mene voli. Ko? Djevojka iz Mahalte. Kaže sad je vrijeme. Nije to nebitno koliko ga voli, ali meni je bitno od toga da insan zna u životu šta je dobro, šta je loše. Subhanallah. I kaže sad je došlo vrijeme. I vi znate, subhanallah, naši neprijatelji su jaki onoliko koliko smo mi slabi. Jer šeitan lanetullahi alihi do mene i do tebe nema puta ako mu mi ne otvorimo vrat. Ti svakim svojim postupkom možeš njemu ili zatvoriti vrat ili otvoriti vrat. Kada izađeš na ulicu, obučen ko insan, obučen ko mumin i muminka, ti si šeitanu zatvorio svaka vrata. Što se tiče vanjskog izgleda. Kada progovoriš, ako govoriš kako treba, ako lijepe riječi govoriš, onda si šeitanu zatvorio vrata. A inače si mu šta uradio? Ti si mu dozvolio da preko tebe je djelo. I sada Hazreti ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas poznati ashab se raspravlja, odnosno ovdje je e, termin koji je upotrebljen je temara. Mira znači ona forma jedne, diskusije. Diskutuju on i Kajs, Hur ibn Kajs. Razgovaraju onome koji je bio sa Musaom. Vi znate da je Musa i salam tražio da se susretne sa Hazreti Hidrom. Pročitat ćemo hadis. Femerre bihima Ubej ibn Kab. Pa je pored njih dvojice je prošao Ubej ibn Kab. Ko zna ko je Ubej ibn Kab? Po čemu je najpoznatiji Ne Nemoj ti ti izgore na fakultetu. Ne smiju mi sa fakulteta. To je to kad nekoga iz je pitao nešto oko, oko njegove struke. Nemoj. Ubej ibn Kab nema ni jednog seneda do Resulullaha sallallahu alaihi wasallam u Kur'anu da ne ide preko Hazreti Ubej ibn On je, kažu, prvak hafiza Kur'ana iz vremena Resulullaha sallallahu alaihi wasallam. Najbolji učač Kur'ana bi. Subhanallah. On je, njemu je Resulullah sallallahu alaihi rekao, kaže, Ubeje, hajde uči Kur'an. Kaže, Allahu poslaniće, ja da tebi učim, a tebi se objavlji. Kaže, Resulullah, volim od drugoga da slušam Kur'an da neko drugi uči isto. Volio je Rasula. Dalje šta se dešava? Hel se mijete šeje, hel Allahi jedkuru šejen, jedkuru sallallahu alaihi wa sallam. Pitaju oni Ubej ibn Kaba, kada je prošao pred njih ibn Abbas i ovaj hur, jesi li čuo Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam da spominje nešto vezano za Hazret Hidra? Kaže Ubej, naam samijetu nabije jedkuru še'nehu jakul. Kaže Hazreti Ubej, čuo sam Resulullaha kada je spomenuo Hidra kazao je Bejnema Musa fi i min beni Dok je Musa bio među skupinom Benu Israila. Iz džaehu ređul. Fakal, došao je neki čovjek i pitao e Alemu ahadan Aleme mink. Znaš li nekoga da više zna od tebe? Subhanallah, ovo je pogotovo teško pitanje onima koji su u obrazovanju. Znači, čim ga pitaš ima li neko da je stručniji ili da bolje zna od tebe, on se, on se naježi toga Zato insan treba učiti. Treba učiti skromnost, poniznost kako ga ne bi obuzimao taj osjećaj. Kale Musa, la, kaže Musa, odgovori tom čovjeku, ne znam nikoga da je učeniji od mene, la, nema, ja sam najučeni. Fa Allahu azza wa jalila Musa, tada je gospodar objavio Musa u Bela, ima Musa, ima učeni, Abduna Hadir, naš rob, Hazreti Hidr. sale se bile ila lukijihi, pa je tražio Musa a.s. da se susretne sa Hidrom. Feđa'ala Allahu lahul huta aja. Pa je gospodar dao da mu riba bude pokazatelj, da ga vodi. Kako? Vakila lahu. Rečeno mu je bilo Iza za hut farđa fa inneke se talqahu. Kada izgubiš ribu, vrati se da je pronađeš gdje pronađeš ribu tu ćeš naći i Hazret Hidr. kane Musa je tebi u al-hud fil pa je Musa a.s. išao putem kuda je išao dok nije. Fakale feta Musa li Musa. Tada je dječak koji je služio Hazreti Musa, kako se zvao ovaj dječak? Bio Juša ibn Nun. On je bio jedan od poslanika. Rekao je, Raite ide vojna ila sahra, sjećaš se kada smo se zaklonili za stijenu, fe inni nesitul Tada sam zaboravio, zaboravio ribu illa kaže ovaj mladić čestiti nije mi dao niko da zaboravim nego me je šeitan naveo da zaboravim. Subhanallah, dragi Bog dao da, da zaboravi, ali on zna da je šeitan pomeo da pazi ono što ga je Musa zadužio da pazi. Tada su izgubili jel, tu ribu koja je bila pokazatelj da će tu biti Hazret Hidr. Kale Musa, zalike ma kunna To je ono što smo tražili da ala asarihima qasasa pa su se vratili svojim tragovima nazad. Fawajada hadiran pa su našli Hazret Hidra. E ovdje zanimljivo, Imam Buharija završava ovu predaju fakana min še'nihima ma fi Pa se desilo između Hidra i Musa alaihimu salam ono što je spomenuto u Kur'anu. I sad mi trebamo se vratiti Kur'anu i saznati šta se to desilo. Resulullah sallallahu alaihi je govorio da se Bog do Musa malo strpio. Pa da se još dešava stvari kako bi mi čuli. Tri se stvari desile. Prva stvar, naišli su na brod. Šta je Hidr uradio? Napravio rupu, oštetio. Brod kako bi lađa ostala usidrena. Druga stvar, naišli su pored dječaka. Šta je Hidr uradio? Ubio dječaka. Treća stvar, šta se desilo? naišli su pored zida koji je krenuo da se sruši skroz. Hidr ga je sagradio. Iznov. Ova tri detalja, pogotovo ovaj moment kada Musa Ali salam biva upitan ima li ko učeni od tebi. Jedan od razloga što će se insan u životu strpiti i što će u životu biti čestit jeste ukoliko ne smatra da je on jedini. Jer u trenutku kada pomisliš e, ja sam u ovome jedini ili jedina Gospodar dadne da te šetan kroz ta vrata Misliš da je tvoja posebnost u odnosu na tvoju braću i sestre nešto izvan reda. I zbog toga, gledajte, Hazreti Ismail, kada mu je Ibrahim a.s. babo rekao, hoćeš li, vidio sam u snu to i to, vidio u snu kako žrtvuje svo, svoga sina, Subhana. Kaže, Subhana, kaže, babo, doslovno ja ebe tifal, o babo radi, ma tu'mer, ono što ti se naređuje. Se teđiduni inša Allahu sabira, jel? Naći ćeš me strpljivog, ne. Se teđiduni inša Allahu mine sabirin. Vidjet ćeš da ću biti od strpljivi Nisam ja jedini, i drugi imaju tu osobinu. Kada je Hidr pitao Musa, ako ćeš me slijediti, kaže, onaj, moraš ništa da me ne pitaš, nema prigovora kaže Musa a.s. se teđiduni sabiran wala asi lake emra. Kaže ja ću biti strpljiv. Nije rekao ja ću biti od Subhana. Kaže jedan veliki alim. Držao sam, kaže, predavanje. Na njegovo zvao se Davud ibn Ali, od učenika imama Ahmed ibn Hanbala. Na njegovim predavanjima u džami bilo je 400 Ahmedija, 400 alima njegovog vremena njemu na predavanje dolazi. I subhanallah, jedan dan došao je čovjek, kaže, nako obučen, nealimski, znaš, i kaže, nije sio među ljude, nego sio pored meni. I meni u nef svoj šeitan ubacio u protive, što će on pored meni? gleda mene, gleda, ne gleda ove Ahmedije, gleda ova lica, gleda ovi ljudi klanjaju, što ovo kusti, subhanallah. I kaže, ja mislim, hajde da ja njemu malo, da ga obrukam pred svima. Kako šeitan? Kaže, da ti nama reci, propise vezano za puštanje krvi. Znaš ti šta o tome? Kaže čovjek sa osmijehnu, kaže i počeje pričati. Najprije počeje govoriti o Kur'anu kao da smo prvi put mi slušali. Zatim uđu u hadisa Rasulullaha, pa ispomenu toliko i toliko. Spomeni senede svakog hadisa ovdje ovako, po sedam osam ravija. Pa spomenu kaže svaki hadis na šta ukazuje pa spomenu nepoznate riječi vidi da u arapskom jeziku zna. Pa onda kaže uđe u fik, kaže nam faki i kažu da se smije puštati krv tako, tako, tako, sve u detalje, znam šta kažu, šta... Kaže ovaj, Alim kaže, od tada ja sam svom gospodaru dao zavjet da neću ljudima suditi na prvi pogled. Ti možeš u kesu, možeš staviti hljeb koji vrijedi koliko, Marko, a možeš u kesi milion ponijeti para na slagat, a da niko ne vidi. E ljudi kod nas ude kesi kako? Pa, Boga mi nijemo šta kesi. Allahu dragi. I zbog toga jedan detalj nedavno sam čuo. Kako može poniznost insana, kako može dobročinstvo insana spasiti. Ovo Musa alaih salam, samo da vam kažem, kada je ubio, kada je najprije probušio lađu, šta je vidio prije nego što je probušio lađu? Vidio kako uzima vladar lađe. Pazi, zanimljivo je probušio. Ti danas imaš situaciju da doktor mora otvoriti insana, mora izrezati insana da bi mu pomogao. Pa nisu stvari onako kako mi nekada doživljavamo. Druga stvar, kada je, tu je rekao ja sam poželio da oštetim ovu lađu. Zašto? Da je ne bi uzeo vladar. Sebi je pripisao. Kada je ubio dječaka, Hazret Hidr, Rekao, fe pa smo mi željeli, jer mi je gospodar naredio. I većina u Lemi, toga se pazite. Ima ljudi koji šerijat ruše kroz govor o Hidru i Musa alaih Kogod vam dođe sa rušenjem šerijata, znajte da mora u tom trenutku mora sebe srušiti u vašim očima. Nema rušenja šerijata. Za mene i za tebe šerijat važi za sviju. je Musa poslanik. Gospodar mu naredio da to uradi. Nema sada, e, Bogam ti sa mnom odgoj, pa ću ja tebi lijepo šamar udar. A lijepo to. Odakle to? Prvo što je haram svako Božje stvorenje udar po licu. Bilo koje. Dijete svoje bala ne smiješ po licu da keramet je to insan. Dostojanstvo. Rasulullah zabrani. I ti rušiš to. Druga stvar, e, ovaj, ovaj detalj se ne smije zloupotrebljavati u smislu da neko dođe pa kaže pa vidiš Hidr je oštetio lađu. Hidr je bio poslanik. Hidr nije bio čovjek poput mene i tebe I poput svih ljudi nakon Resulullah. Sallallahu alaihi Treća stvar koju je uradio. Kaže, popravlja onaj zid. I znate zašto popravlja zid? Zato što je ispod zida bilo šta? Bilo blago. Dvojice je tima. I kaže, želio je tvoj gospodar da oni subhanallah, da, da punoljetni postanu pa da otkriju ispod tog zida blago koje im je otac ostavio. Ovaj, ovaj, jedan detalj. Jedan alim priča. Usnio je neki čovjek, malo, malo po usnu, kaže, vidim jednu osobu iz Mahale, znam ga, kaže mi neki, vidim, kaže, vodi ga, kaže, na umru. Vodi ga na umru. platim mu umru, vodi ga na umru. Svako veće vidim. Ja odem kod čovjeka, vidim, čovjek pije. Ne klanja nikako. Ja došao, pitam, pa gdje ti je, kaže, muž, žena izašla, kaže, nema ga, on je na poslu. Pa kaže, ja usno non stop čujem, vodi ga na umru, vodi ga na umru. Subhana. Kaže, dobro dođe on večer pita, kaže, slušaj, ja imam, non stop vidim usnu, mjesec dana, već svako večer vidim, vodi ga na umru, vodi. Pa kaže, kako umra, ba čovječe, ja i ne klanjam, što, ja na umru? Smije se. Kaže on, hajde molim te, na, na, kaže, hoćeš ti plat, kaže, hoće. Kaže, subhanallah, onda kaže, hoće ja na umru da ide. Plati ovaj njemu put, avionom, smještaj u hotel, tamo kad su došli on kaže pa hajde kad su svi tamo u haremu kjabe, ma i ja, odu i ja i ja da klanjam dva tri dva tri rekiata kaže su otišao on u harem kjabe Allah dragi dadne čim je počeo klanjati prva sežda preseli kaže vratio se čovjek priča to malim kaže vratio sam se kaže zbunjen kaže pitamo Hanum Allah ti dragog šta je taj insan zaslužio kako je to zaslužio da mu Allah dadne da, pazi, da, da non stop neko vidi usnu, vodi ga, vodi ga, ova imuća pa je mogu rodes na, umu. Kaže, slušaj, on ti nije ni klanio. Alkohol je uvijek u našoj kući. Ali nikada nije dozvolio da, mi uđ, da ja uđem u kuću. A da u isto vrijeme ono što je nama kupio, ne kupi ženi koja je udorca pored nas živi ovdje. Dobročinstvo, subhanallah. Nikada, kaže, a ona kad bi uzijela to što joj mi kupimo, svaki put bi rekla, idi Allah ti dao da lijepo preseliš. Sam si. Ja danas gledam na dženaze, ako je 100 ljudi, 150, 200 ljudi na žena, znam samo da jedan insan podigne ruke kaže Jarav smiluj mu se. Koji se Boži rob nakon toga može, može oholiti? Musa a.s. se uopšte nije oholio, nego samo rekao ono što je smatruo da je tako. Ima li ko učeni od tebe? Kaže Musa a.s. nema. Ne znam ga da ima. Gospodar kaže ima taj taj naš rob. I zbog toga u Kur'anu se za znanje kaže وَفَوْقَ كُلِّ دِي عِلْمٍ عَلِيمٍ Iznad svakoga koji zna ima onaj koji, koji više zna. Subhanallah. Pravda. Dobročinstvo. ako nemamo tih osobina, mi tražimo subhanallah, nedavno ljudi razgovaraju, kaže ima li pravde u našem društvu? Pa kaže jesmo mi pravedni prema svojim suprugama i djeci pa da tražimo da bude pravedno društvo. Mi bi svi da, mi, da mijenjamo situaciju u, zajednici, a nismo u stanju u svom, u svom društvu. Kad imaš, zaustavite policajac, kaže, pa eto gospodine možete ovu kaznu platiti, ovaj, ali eto možete i onaj, hoćemo nešto da se drugačije. A pa ti dadneš, platiš pa riješi svoj problem. Jeste li riješio svoj problem? A vamo govorimo o <laughs> moralu, subhanallah. Kaže ovaj jedan, gleda u kaže ne smijem. Kaže šta ne smijem? Ja ka, piši šta god hoćeš. Ja ne smijem. Kaže šta ne smijem? Ma ne smije ti dati mitu. Ne smije zbog gospodara, on me vidi. Jest riješim za 10 maraka problem koji mi je 100 maraka, a ne smijem čovječe. Subhanallah, svi, svi su junaci. Ali kad dođemo do tih nekih malih stvari, svi mi padamo na njim. Subhanallah. Ovaj čovjek, Allaha vam dragog namaza nije imao. Gospoda dragi mu dadne onoga ako ga odvede u harem kabe da tamo presali. Pred bejtu da presali. Da pod abdestom i na namazu da presali. Zbog toga ovo od lekcija koje od Musa alaih salam učimo. Gledajte, gospodar ga upućuje na hidra. Kaže hidri je učeni od tebe. Drugo, Musa alaih salam ne putuje sam. Čuvajte se samoće u ovome vremenu. Čuvajte se samoće koja nosi sa sobom šetan u prostor. Tražite lijepo društvo. Tražite lijepo društvo. Bez lijepog društva čovjek, čovjek oslabi. Jednostavno šetan ga onda vodi gdje hoće. Ove tri stvari koje se desne između Musa i Hidra zaslužuju ovaj, zaista da im se posvijeti, da se, da se uđe u analizu. Gledajte kako je gospodar dao Allah dragog jedan insan, pita ga jedan od učitelja, kaže, vidim da si nadmašio svoje vršnjake. Kaže, šta misliš da je razlog, pa si, eto Allah, dragi, dao tebi, da si i nadmašio? Kad je insan odgovorio suze iz, oka, hoće insan da iza. Kad mislim da je moj dedo učio za mene dobu, pa ja sam sada ovakav. Nemojte, braćo i sestre, onaj ko ima oholosti, jedini grijeh za koji Resulullah kaže ako ga budeš imao koliko trun nećeš u džennet ući koji je oholost danas prvo što šta god stekne insan odmah ga navede da se uzoholi jel znanje, jel novac, jel položaj jel bilo šta, jel neki fizički dar bilo šta, odmah insan pravi perde među sebi i drugih ljudi Molim dragog gospodara, ako Bog da da ove stvari razumijemo, imamo, ako Bog da, sljedeći put ahbaba jednog da on će držati predavanje, držat će halku, će fin, dođite, dođite, on je jedan od, najboljih studenata koji sam u životu upoznao. Ako Bog da, on će sljedeći četvrtak biti ovdje. Jedan od ahbaba, evo ga tu je, onaj, me je zamolio da, da jedno pitanje objasnim. A ja ću onaj pobjeći od, od tog objašnjenja i obećati svima vama on je govorio vezano za neke stvari oko namaza. Ako Bog da inšallah čim prva prilika bude uskoro, sljedeće dvije, tri hefte ćemo razmisliti kako da to ustrojimo. ćemo ako Bog da prijakšama za one koji žele i koji se prijave. Proći ćemo abdest, gusul abdesti namaz kroz hadis Rasulullah sallallahu Znači dok se ljudi skupljaju prije namaza 10-15 minuta pročitat ćemo dva, tri hadisa pojasniti i pojasniti propise vezano za to. Zašto? da ne bi halku hadisa koja ide ovim nekim ritmom da kažem da ne pomučujem. Ovo će biti za one koji žele, dogovorit ćemo se na koji način ćemo to organizirati. I zaista hvala mu ovo, da ga dragi gospodar nagradi, fali nam stvari. Imate situaciju da ljudi neke elementarne stvari ne znaju. Da, da, pokušamo onoliko koliko možemo da učimo i ovim stvarima kroz hadis Rasulullah. Ovo je njegov, ako Bog da njemu sevap što, što nas je podsjetio na to. Hoćemo pružiti do... u, u u islamskom pravu, to ćemo ako Bog da nema, kaže primljen ili ne primljen namaz. Ima ispravan ili neispravan namaz. Razumiješ? Imaš ruknove namaza kao sastavne dijelove, imaš farzove, imaš vađbe, imaš sunnet. Ali niko ti na kraju otpravnika ne kaže primljen ti je namaz, nego kaže šta? Ispravan ti je namaz. Jer je to nešto što između čovjeka i Boga. Ima hadis u muslimu Resulullah sallallahu sallam kaže zaista jedan od vas radi djela stanovnika džehennema. Sve dok ne bude između njega i džehennema kaže koliko kaže pedal jedan. Onda Allah dadnije da radi djela stanovnika dženneta i uđe u džennet. Mi ne znamo. Naravno, ja, niko se ne smije uzdati iznad gospodara pa reći da je nekom je nešto primljeno ili nije primljeno. Što kaže imam i šafija da znam da su mi dva rekeata primljena. Kaže, niko sretni od mene ne bi bio. Zašto? Zašto? Spominjali smo to neko... To! Suština. Jer Allah prima samo od, od vjernika. To, znači, lijepo što primijetio. Mi ne znamo, mi samo kažemo da je to Allah dao da se dobročinstvu ukaže počast još na dunjalku. Pazi, jer mi, malo, mi onaj, moramo znati jednu stvar. Resulullah je rekao, najdraži Allah Đelešanuhu su oni koji najviše koriste ljudima. Između sunnijeta i mirenja ljudi, pomaganja ljudi, što ulema kaže da trebaš uraditi? Pomoć ljudima. su baš. Kod nas ima malo problem, mi sebi je zarobimo. Ovdje Allah dragi dao da se tom insanu pokaže na taj način. Ja molim gospod, mi naravno nemamo taj problem. Ali ja vas pozivam zaista. Nemojmo dozvoliti. U trenutku kada osjetiš da si bolji od nekoga. Ja moram vam spomenuti ovaj Šeša Ravi, bufesir poznat, ima par knjiga njegovi prevedene su na, bosanski jezik. Kažu kada bi džamija Huseinija ima, ne znam ako je neko od vas bio u Kairu, ogromna džamija, na hiljade ljudi bude tu, ima halku tefsira. Kaže, nakon što bi se završila halka, niko nije znao, samo jedan njegov učenik. Znate, kaže, gdje bi bio šaravi? Kaže, bio bi u toaletima. Kaže, čistio bi WC. Kaže, zašto? Kaže, jer mi ne govori, podigni se, podigni se, ja hoću da kažem, spusti se, spusti se. Zbog toga o tome govorim. Da ne sudimo mi. Jer ne do Bog, nećeš ti i ja, nećemo nekoga obrukati, osramotiti zbog grijeha. A da Allah ne dane nama da isti taj grijeh ne počinimo. Ja u, u glavi sam nekada pomislim, neko mi priča nešto ružno što je uradio. Ja pomislim u glavi ga osudim. U smislu u glavi ga osudim, smatram da sam ja bolji od njega. Allah mi ne prođe taj dan, znam se desda isto. Dođem u istu situaciju. Zbog toga o tome govorimo, ništa drugo. Bujno. Sad ću o tri stvari pa. Ono što je interesantno, nakon koje, nakon treće stvari, i on čini stvari, očigledno veličinstvo, Musa mu pregovara, on se sad tek, on njemu tek taj stvar je sad se mi razilazi. Pa tu još možda znači, toga. On je prve dvije stvari, ono, prvo priče i da je učinio nešto loše. Pa dobro, ali, ali je... Muza ga je, muza ga je, pa na da je, da kažem, trpio prve dvije stvari. Kad on ti govorio da dobročinjenstvo, da rekao je sad se mi... Ovako, prvi prigovor je bio kada je onaj probušio lađu. Hidr doslovno kaže Eharaktaha li tuhriqa ahlaha." Kaže, zar si probušio lađu da potopiš one koji su na njoj? Znači, doslovno mi je tako rekao. Znači, to je bio prigovor. Hazret Hidr kaže, rekao sam ti da se trpit trpiti samo. Kaže, nemoj mi zahatariti, jel, što sam zaboravio. Kaže, Hidr u redu, zaboravio sam. I zbog toga mnoga olena kaže, ako ti neko tri put prema tebi prijestup napravi, kaže, taj insan više ne, namjerno vidiš da pravi onda se distancira, selam za selam, ali nećemo u relaciju ulaziti. Drugi put, kada je ubio dječaka, šta je rekao Hazreti Musa? Musa ali islam kaže, e za nefsen za bi vejri nefsen, Zar si nedužno ga ubio? La kad džite šeje nukra, zaista si nešto ogavno uradio. Hidr opet njemu kaže, rekao sam ti da se neće strpiti. Šta je Musa rekao? Musa kaže, subhanallah, kaže, ako te o budem pitao nakon ovoga, nemoj se sa mnom družiti. Ko je predložio da se više ne druži? Jel, Musa, nije Hidr. Subhanallah. I zbog toga ne, znači, može neko tri, četiri, pet puta, 10 puta prema tebi loše. Hiljadu puta. Ti ako imaš svoju računcu, a hiretsku računcu tiš možda priješ preko toga. Ali si u pravu. Treća stvar kada je uradio. Hidr mu, Musa ali nije prigovorio Hidru. Nije, pa pogledajte kuranski tekst kako ide. Kaže, leušite le alihi Kaže, da si htio, mogo si za, to, za tu gradnju zida uzeti šta? Pare, naknad, suhanalo Znači, nije to prigovor, ali u biti to je najgora prigovor. Ti dođeš ovdje, nećeš ništa, kaže neko, hajde imate po 50 maraka pred vratima, vam se dijeli. Ne dijeli se, naravno, ne, Ali, razumijete, niste došli radi toga. Niste došli radi toga. I najviše je hidra zabolilo što, pa kako ćeš, hajde vamo sam uradio nešto što probušena lađa opasno za ljude. Pa onda ubijena, to mora, vahi od gospodara, objava od gospodara mora doći da bi se to uradilo. Hajde kad si, nisi to razumio. Ali ovo si razumio, ja podigo zid i neću ništa za to. Što mi se miješaš u to? To je ono što smo govorili. Vezano za, za dobročinstvo pokušajte onoliko koliko možete. Evo, mi nemamo subhanala još dvadesetak dana je, do Ramazana, dvadeset malo, jači. oko mjesec dana, jel deseto, kad je? Allaha mi drago, iz ovoga stojim, razmislite o tome. Mi 11 mjeseci, braćo i sestre, držimo sebe gladni, a onda hoćemo da se nahranimo samo u mjesecu Ramazana. Treba se početi pripremati. I tu je možda najveća poruka. Dobročinstvo je priprema za Ramazan. Dajte, Odmah sad. Da činim ono ako Bog da sa čime je gospodar zadovoljno. Ima još neki pitanja? te mene koljeno boli, ja ne mogu na koljenima da sjedim. Ovaj, zbog toga se znojim, evo, onaj, da nas gospodar sačuva od svake boli. Subhanallah. Kaže Resulullah sallallahu alaihi neće vjernika, kaže, ni trnu ubosti, a da mu Allah neće zbog toga grijehe oprostiti. Da Allah, dragi, dadne, da ne doživljavamo bolove, a da nas on očiti od svakoga grijeha. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš pomozi nas, a nemoj nas same sebi prepustiti. Gospodaru naš oprosti nam grijeha, nemoj nas kazniti. Gospodaru naš nek naš susret bude Mubarek. Gospodaru naš nek naš susret bude radi slušanja hadisa Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam. Molimo te tvojom ljubavlju prema tvome poslaniku da nam oprostiš grije. Molimo te gospodaru najvećim imenom tvojim da nas počastiš džennetom i svakim dijelom koje približava džennetu. Gospodaru nas zaštiti nas od džehennema i svakoga dijela koje približava džehennem. Pomozi nas gospodaru da u ovim ljetnim danima obaramo svoj pogled. Čuvamo svoj jezik stini organ Molimo te najvećim imenom da, da nas počastiš da širimo dobro i čednost i čestitost. Gospodaru naš vrati omladinu našu mladiće i djevojke islamu na lijep način. Počasti nas da se tebe sjećamo u obilju onako kako smo te se sjećali kada nam je teško bilo. Gospodaru našu prosti nama i roditeljima našim. Gospodaru naš oprosti umetu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, oprosti učiteljima naši, obskrbi umet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i počasti nas u proživljenju Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Gospodaru naš jedno djelo nije malo ako ga ti primiš, pa te molimo da primiš ovo naše djelo. Gospodaru naš jedno djelo nije veliko ako ga ti odbiješ, pa te molimo da naša dobra djela primiš. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alamin al